بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة od Ebu Džafara Muhameda ibn Alije ibn الحسين ibn Alije ibn Abi Taliba da je Allah zadovoljan sa njima svima kaže kaže su predaji bio je on znači je Džafar i njegov otac kod, kod Džabira ibn Abdillaha, Ansarija, dok je kod njega boravio njegov narod. Pa je neko upitao o guslu, pa je kazao Džabir je kvike saun, dovoljan ti je sa. Jedan sa ti je dovoljan. To su četiri prekršaja. Vode, znači, za kupanje. Pa je rekao jedan od prisutnih, to meni nije dovoljno. Pa je rekao Džabir, to je bilo dovoljno onome koje je imao bujniju kosu od tvoje i koje je bio bolji od tebe, misleći na poslanika sallallahu alaihi U drugoj se i kaže da je poslanik sallallahu alaihi posipao vodu po svojoj glavi, po svojoj glavi tri puta kada bi se kupao. Čovjek koji je rekao majek fini, nije mi dovoljno, nije mi to dovoljno, to je, on je al hassar ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Što se tiče ljudi koji su spomenuti ovdje u hadisu, prvo, je, prvo ćemo početi sa Džabirom ibn Abdillahom al Ansarijom, on je Džabir ibn Abdillah, ibn Amr ibn Haram ibn Abu Ebu Abdillah al Ansari, Hazređi, Prenio je dosta hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallame i on je jedan od onih el muksirina koje smo spominjali, znači Ebu Horeire, Aisha, Enes, Ibn Abbas, Ibn Omar, Ebu Sejid al-Qudri, Ibn Mas'ud i Abdullah ibn Amr ibn As i devet ashaba je znači oni su prenijeli najviše hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve Džabir je prenio 1540 hadisa. 58 je kod Buhari i kod Muslima, Buharija bilježi 26 koje ne bilježi i muslim bilježi 126 koje ne bilježi Buharija. Kaže Džabir, u predaji koji bilježe Buharija i muslim, rekao nam je poslanik sa na dan Hudejbije, kaže, entumu li jaume hajru ehlil ard. Vi ste, kaže, danas najbolji ljudi koji imaju na zemlji. Kaže Džabir, bilo nas je 1400. Poslanik, sallallahu je njima posvjedočio da su najbolji ljudi koji su na zemlji u to, u to vrijeme. Izlazio je sa poslanikom, sa Osalemu, u brojne bitke, kaže, izišao sam sa Allahovim poslanikom, kako bliži muslim, u 19 bitaka. 19, u 19 vojnih pohoda je izlazio sa poslanikom, sa a kaže, nisam bio ni na Bedru, ni na Uhudu, nije mi dao babo da iziđem. Nije mi, kaže, dao babo da iziđem ni na bedru ni na Uhud. Budući da je ovo babo poginuo na Uhudu, nakon toga je onda on stalno izlazio sa poslanikom, sa Osalem, i nije jedne bitke ostavio. Kaže Ebu Zubair da je rekao Džabir, kako bi vam Tirmizi, Ibn Hibban, sa ispravnim lancem prenosilaca, tražio mi je oprosta Allahov poslanik sa 25 puta. Kaže Hisham ibn Urve, Hišam ibn Urve, ibn Zubeir. To je unuk Zubaira, ibn Lawama, jednog od onih koji su obradovani džennetom. Kaže, vidio sam Džabira kako sjedi u džamiji u halkama i da se od njega uzima i da se od njega uzima znanje. I da se od njega uzima znanje. To je znači bila bio bereke dove poslanika sallallahu Ovdje se kaže il mescid, a mi smo govorili ili nismo govorili, ne sjećam se. Ono kada dođe u šerijetu el mescid, kada se tako spomene i ne zna se o kojoj se džami radi, nije toga prije spomenuto, onda se misli na džamiju poslanika sallallahu alihi Pa je poučavao ljude znanju Umro je 78. hijđarske godine nakon što je oslijepio, imao je 94 godine kada je preselio i kaže se da je on jedan i da je on zadnji ashab koji je umro u Medini, da zadnji ashab koji je umro u Medini. Džabir ibn Abdillah imamo sedam takvih ravija. Sedam ovaj, Džabir ibn Abdillah imamo Džabir ibn Abdillah, ibn Rejaba i on isto ashab. imamo druge, neke od njih su lažovi, Blaža su hadise prenosili tako dalje. Glavnom ne zanimaju nas njihova imena. Ovo su najbitnija, znači, dvojice, dvojice ashaba. Bileži imam Buhari o svome sahihu od Džabira radijallahu anhu da je rekao, kaže, kada je bilo uoči bitke na Uhudu, pozvao me moj babo i rekao mi, kaže, ja vidim da ću sutra biti prvi koji će biti ubijen na Uhudu. A kaže, nakon Allahovog poslanika, sallallahu alaihi nisam ostavio na zemlji meni draže osobe od tebe, ja džabire. O džabire, ti si mi najdraži osim poslanika, sallallahu alaihi Kaže, pa zato ti kaže, činim oporuku da kaže, paziš na sebe i da paziš dobro na svoje sestre. Jer je on imao sestre koje su ostale, znači, iza njegove majke. Kaže, dobro pazi na svoje sestre i lijepo se prema njima ponašaj. Pa je džabi radi radijallahu talanu oženio ženu koja je bila već znači jedan put udavana. Pa kad je rekao poslanik zašto kaže nisu ženio djevicu, da se ti sa njom igraš i da se ona s tobom igra, kaže Allahu poslaniče, kaže ja imam sestre. Treba znači žena koja je sazrela i koja se može brinuti o tim njegovim sestrama radi talanhu. Pa je žrtvovao svoje, znači svoj hak, zbog haka svojih sestara radijallahu ta'ala anhu ardahu. Pa kaže, pazi na sestre i kaže, podmiri nešto duga što imam, podmiri nešto duga što imam, pa je izišao u bitku i bio je prvi koji je ubijen na Uhudu, Allahu ta'ala anhu. Kaže Džabir, pa smo ga ukopali u kabur sa još jednim čovjekom. Pa kaže, nakon šest mjeseci nisam se, kaže, mogao sa tim pomiriti da on ostane u tome kabur. Nikako. Kaže, nije mi se duša smirila dok nisam dobio dozvolu od Allahov poslanika, kaže da ga iskopam pa da ga prenesem u drugi kabor. Kaže, nakon šest mjeseci sam ga iskopao, predaje kod Buharije. Kaže, tako mi Allaha, njegovo tijelo se, kaže, nije bilo promijenilo, ama baš nimalo. Osim, kaže, malo boja jednog uha koje je palo na zemlju. Glava kada je bila u kaboru na desnoj strani, kada je pala, znači, tada je dotaklo uho zemlju i boja tog uha se malo promijenila zbog zemlje. A kaže, drugo tijelo njegovo bilo kao onoga dana kada smo ga ukopali, radi Allahu Te Anhu. Što se tiče Ebu Džafara, Muhammed ibn Ali, on je unuk Ali radijallahu ta'ala anhu, Kurešija, Hašimija, zove se El Bakir. Vi ste čuli za El Bakira. Rođen je 56. hiđarske godine, a umro 124. Kaže se da je klanjao u jednoj noći po 150 rekiata. U noći i danu, prostite. Njegov otac Ali ovo je u stvari unuk Alije. Njegov otac Ali ibn Hussein, on je, Alija on je unuk Alije radijallahu anhu. Zvao se Zainul Abidin, ukras pobožnih ili bogobojaznih zato što je puno provodio u ibadetu. Puno, puno provodio i ibadetu i prenosi dosta hadisa od poslanika sa osaname sa ispravnim lancima prenosilaca, <laughs> odnosno sa najjačim lancima ili zlatnim karikama prenosilaca. Kaže Jahja ibn Sa'id al-Qattan, Kaže, to je bio najbolji Hašimija koga sam ja dočekao i koga sam, koga sam vidio. Kaže Ibn Bišejbe, najispravniji lanci prenosilaca jesu Zuhri od Alije, od Huseina, od Alije, od poslanika. Zuhri prenosi od Alije. Alija je unuk Alije radi Allahom. Od Huseina, sina Alino, od Alije. Od poslanika Kaže, to su najispravniji lanci prenosilaca ili zlatni, ili zlatne karike, kako ne nazivaju islamski učenjaci. Kaže jednom Musejib, nisam nikada vidio čovjeka bogobojaznijeg, bogobojaznijeg od njega. Što se tiče njegovog djeda, djeda Ebu Džafara, kako mu je ime? Ko je djede Ebu Džafara ovdje? Ebu Džafar, Muhammed ibn Ali, ibn Husein ibn Ali. Njegov djed je Husein ibn Ali. Znači unuk poslanika, sallallahu alaihi wasallam koji prenosi, mislimo na Huseina, prenosi osam hadisa od poslanika sallallahu zato što je on rođen u Šabanu četvrte hiđarske godine. Relativno kasno je rođen, pa je stoga malo, malo hadisa prenio. Ubijen je na dana Šure, neki kažu da je to bila subota, neki kažu petak, na Kerbeli u Iraku današnjem. 61. hiđarske godine ubijen. I ta godina je prozvana kao godina, godina žalosti. Imao je 58 godina kada je ubijen. Kaže se da ga je ubio Sinan ibn Enes, a drugi kažu da ga je ubio Omar ibn Sad. Njegovu glavu je prenio Bishr ibn Malik al-Kindi. Razlog glavu njegove je prenio, kaže se, da je u Bekiju prenesena. To je najispravnije mišljenje, Allah najbolje zna, iako se ne zna pouzdan. Razlog ubista Huseina je bio to što je izišao na dan Tervije, 8. Zulhidžata je izišao u Kufu kada su ga pozvali i potpisali, poslali mu kitab ili pismo u kome se kaže da 70.000 ljudi daje mu prisegu. Da dođe i da će 70.000 ljudi stati uz njega i da će mu dati prisegu kao halifi. Ili kao namjesnik u tome mjestu. Pa je otišao, pa su, pa ga ubili. I njegovu smrt je nagovijestio ubistvom Allahov poslanik sa u hadisu koga bilježi Mahmed u svome u šestom tomu nagovijestio je smrt Huseina ubijstvom, da će biti, da će biti ubijen. Ubijeno je sa njim još oko 82 čovjeka koji su ošli sa njim, ubijeni su. Tu ubili su i ova skupina koja je prevarila njima od Allaha ono što su zaslužili. Razilaze znači gdje je ukopana njegova glava, oko tijela se ne zna, oko glave se vodi spor, a ovaj neki kažu da je u Damasku, neki kažu da je u Beqiji, ispravnije mišljenje da je u Beqiji, wallahu ta'ala ala. Odlike Hasana i Huseina su brojne, ovdje spominje znači Husein, predaj koji bliživa Mahmed sa ispravnim lancem preoslata od Ebu Horeire, navodi se da je poslanik sa osanima rekao Mene habbehuma faqad habbeni, omen ebgadahuma faqad ebgadani. Ko zavoli, ko bude volio Hasana i Huseina, taj voli mene. Ako mrzi njih dvojicu, taj mrzi mene. Nakon zaista ovoga hadisa, znači nema, nema ništa jasnije što ukazuje na odliku ove dvojice ashaba i e, unuka poslanika, sallallahu alaihi sallam. U predaji koju bilježi imam Ahmed u Al-Fadail, kaže se da je poslanik, sallallahu alaihi jednog dana ljubio Huseina i da ga je privijao na svoje grudi i da ga je mirisao po glavi ga mirisao po kosi, kao što roditelj miriše malo dijete. Pa je to vidio jedan čovjek Ensarija, kaže, Allahu poslaniče, imam, kaže, sina već je dostigao punoljestvo. Kaže, vallahi ga nikada nisam poljubio. Kaže, vallahi ga nikada nisam poljubio. U drugoj se verziji navodi da je to bilo sa Hasanom. Poznat da vam, pa vama u kome se kaže, šta ja mogu, akti ti Allah hranio rahmet iz tvojih prsa i sve što tome. Uglavnom, navodi se znači da je Allahov poslanik sa volio njih i u predaj Tirmizi imama Ahmeda Ebu da se navodi da je Allahov poslanik sa osrme petkom držao hutbu i govorio Habima pa je vidio i džamije kako Hasan i Husein prilaze i posrću i držu se i posrću, pa je sišao sa mere i uzeo njih dvojicu i popio se ponovno na mimber i držao njih dvojicu. I kaže, u istinu je, istinu rekao uzlišeni Allah žanu, innama emvalukum wa euladukum fitne. Vaši imeci i vaš porod je fitne vama iskušenje. Kaže, ja sam vidio ovu dvojicu pa se nisam mogao strpiti. Pa se nisam mogao strpiti. Subhanallah. Kako je poslanik za osam bio milosti prema, prema djeci. Što mislite kada bi danas hođa sa mimbere sišao i uzeo dvoje djece male i popio se na mimber sa njima? Odmah bi se džematski odbor sastoji i crveni hođi, jel tako? Ili hođa traži drugo radno mjesto. Allahov poslanik sa osam nije u tome gdje smetje, da siđe i da uzme djecu i da se popreme mimber i da tu djecu drži, da drži dalje hudbu. Sallallahu ala Njegova majka, Huseinova, Fatima, Sehra, čerka poslanika sallallahu alaihi je poznata, znači navodi se u hadisima da je poslanik sallallahu rekao gospodar moj, ja volim ovu dvojicu pa voli ih i ti, za Hasana i Huseina i govorio je Husein je od mene ja sam od Huseina kaže neka Allah zavoli ko voli, onoga ko voli Huseina i bilježi vam tirmizi sa dobrim lancem i navodi se da Allah poslanik rekao njih su dvojica prvaci džennetskih mladića o ebuhuma hajrun minhuma, a njihov otac je bolji od njih. Oni jesu prvaci, no međutim Alija je bolji, radijallahu ta'ala, bolji od njih dvojice. I navodi se u redoslovnoj predaji da je Fatima sejde tunisai ehlel dženne, da je ona prvakinja stanovnica dženneta od žena. One koje će, znači, biti prvakinja u džennetu od žena. A što se tiče njegovog djeda, onoga prvog djeda, gornjeg djeda ili pradjeda, kako mi kažemo, Alija radijallahu ta'ala anhu, o njemu, smo, o njemu smo govorili u pogledu Mezija, kada smo govorili, spomnjali smo, znači, njega i njegovu biografiju. I ako Bog da u našim našem ciklusu predavanja o Hulefaj Rašidinima govorit ćemo isto tako o Ali radijallahu ta'ala anhu. Ovdje je spomenut sa as to je, znači, mjera, mjerna jedinica koja obuhvata četiri pregršti. Od pregršti poslanika, sallallahu alaihi wa Ovdje je rečeno u hadisu, on je bio eupanite šaran. Imao je od tebe bujniju kosu. Može se misliti bujniju da je gušća, a može se misliti da je duža. I jedno i drugo obuhvata eufa, nešto veće, glomaznije i tako. Od ovoga hadisa jeste da je čovjeku dovoljan jedan sa ili četiri pregršti vode za kupanje. Dovoljno je znači čovjeku da se okupa četiri pregršti vode. Zato je Džabir osudio postupak ovoga čovjeka, Al-Hasan ibn Mohameda, kada je rekao nije mi dovoljno. Kako kaže to da tebi nije dovoljno, a bilo je dovoljno onome koji je bio bolji od tebe i imao bujniju kosu nego ti, ako misliš da ne može pokrati svu tvoju kosu, pa bio je neko imao ljepšu kosu tvoje i dužu i bujniju, pa je mogao, znači, da se abdesti i da, se gustili sa tom količinom. Međutim, neka ulema kaže da ovo vrijedi samo za čovjeka čije tijelo odgovara otprilike tijelu poslanika sa osanem po masi, da nije, da nije čovjek nešto plaho glomazan, krupan, jer sigurno takvom čovjeku bi trebalo više. Ko zna da li bi Omaru mogla biti četiri pregršti, osim da kažemo da se Omarove pregršti stabelo bile pozamašne. U svakom slučaju Ulema je to ograničila kažu da da tijelo odgovara tijelu poslanika sa sam ili to negdje da bude znači. Isto tako postoji ovdje razlike od čovjeka do čovjeka ili stanja u kome se nalazi. Pa će neko toliko biti možda da je toliko uprljan ili toliko iznojen i tako dalje da zaista mora uzeti veću količinu vode. A nekome će to biti dovoljno. Ako se kupa recimo samo radi kupanja, čiste i tako dalje, samo da se okupa radi petka i slično tome, možda će mu to biti dovoljno. U svakom slučaju postoji razilaženje znači od stanja, od stanja do stanja i hala do hala. U svakom slučaju došla je ova količina vode zato što je raspanje vode pri taharetu mekru taman da se čovjek nađe na rijeci koja teče. Ne treba rasipati, treba koristiti, znači najmanje količine vode što može. I ovo nas uči na što Čovjek kada nauči da rasipa, kada ima, nauči da rasipa. Kada ne bude imao, on se neće moći strpiti. Jer tada ne smiješ više rasipati. A ti nećeš, nisi se nikada naučio da čuvaš. Pa zato šarija čovjeka uči kad najviše ima da čuva. Jer će doći dan, neminovno dođe dan, da nema. Pa onda neće znati, znači neće se moći snaći. Posipao je tri puta po svojoj glavi vode, u ome Hadiso je dokaz da je sunnet da čovjek kada pere, znači kada se tušira, da prvo pospe vodu tri puta po glavi i da prođe svojim znači, prstima kroz do koljena kose, i nakon toga da perje ostali dio tijela. I tome smo govorili, prethodno kad smo govorili hadis imune i hadis o kupanju, o gusulu poslanika sa osnovom, o tome smo govorili podrobnije. Kažu neki malikijski učenjaci, nama je ome hadisu dokaz da je obavezan edel. Edel to je trljanje tijela. Jer kažu kako ćeš ti pokvasiti sa četiri pregršti cijelo tijelo, a da ne trljaš. Jel tako? li jak argument. Jeste, jer teško je sve četiri pokvasiti tijelo, većina uleme kažu da trljanje nije uvjet za ispravnost. Dovoljno je da dođe voda na to mjesto i to je dovoljno. Ne mora se trljati. Malikije kažu mora se trljati. Ako ne trljaš nije ispravno. Pa kažu ovaj nama hadis, ovaj hadis je nama kao dokaz. Međutim, ulema njima odgovara pa kažu vi kažete da je trljanje obavezno ne kao sredstvo. Jer ovdje je trljanje je li sredstvo ili cilj? Sredstvo sredstva. Ti ne možeš doći do cilja da dođe na svaki dio tijela voda, osim čime. Pa je to trljanje sredstvo do... Ali malikije kažu, ne kažu to. Oni ne kažu to sredstvo do cilja, nego oni kažu to se mora. Taman kada bi ti ušao u banju vode, pa se zagnjurio sav u vodu, pola minute, oni kažu ne vrijedi, mora trljati. Što znači da ovdje način dokazivanja nije ispravan. Razumijete kako? Jer jedno je da bude nešto ciljano po sebi i da se to mora, a drugo je da to bude sredstvo do cilja. Možda ćemo srazići ovdje u redu. A šta kada mi imamo, kažemo malikijama, šta kada mi imamo bure vode, pa čovjek uđe u bure vode i zagnjeli se. I nije trljao. jer li ispravno? Kažu nije. Pa znači vidite da vi delik ne kažete, znači ne, radi se da je to sredstvo kod vas, nego je to kod vas ciljano samo po sebi, što nije jako, što nije jako više nego islamskih učenjaka. Isto tako ome hadisu je dokaz koliko su ashabi poslanika sa ozirom vraćali se na postupke Allahovog poslanika. Pa je Džabir spomenuo ovdje ovim ljudima postupak Allahovog poslanika kako se je kupao. I da je postupkom Allahovog poslanika odgovarao ljudima. Što znači da je postupak sastavni dio šerijata. Ne samo riječi, nego ono što je Allahov poslanik činio također se smatra šerijatom. Isto tako u hadisu je dokaz da je lijepo čovjek da pita nekoga, iako, na primjer, bio boljeg potomstva od onoga koga pitaš. Jer ova loza je loza Ehlul Bejta. Ona je najbolja loza Hašimija, bolja loza nego Džabirova. No međutim, to ne smeta znači da čovjek pita i da stiče znanje, taman onaj koga pitaš bio mlađi od tebe, bio siromašniji od tebe, bio na bilo koji drugi način bio na, na nižem stepenu nego ti, iako to, je te neke stvari nisu kriteriji validni po šerijatu, u svakom slučaju znači čovjek mora pitati i čovjek mora i čovjek mora tražiti šerijatsko rješenje i da dođe do znanja, a ne smije znači ne smije ga spriječiti ovaj ili onaj razlog da ne dođe do, ne dođe do istine. U ome hadisu isto dokaz da je ponekad dozvoljeno čovjek odgovoriti grubo. Vidite kako je grubo odgovor. Kaže, to je bilo bolje onome, bilo je dovoljno onome koji je bio bolji od tebe. To je ukor, žestok ukor. Da je dozvoljen čovjek ponekad odgovoriti žestoko da ga poučiš, jer ne, svakome ne vrijedi laskati. On neće da razumije lijepe riječi. Nego kada mu odgovoriš grubo, što mi kažemo kada mu otkrojiš, onda, onda on shvati, kaže jeste, to je tako. Znači ponekad se može i taj metod primijeniti, Allahov poslanik sam bi ponekad taj metod primijenio, iako je osnova da čovjek bude sa ljudima, da bude blag. Isto tako ome hadisu je dokaz da je čovjek obaveza da kada mu se spomene šerijetski dokaz da ne raspravlja. Spomenuta ti praksa Allahovog poslanika sa osanem. I ti nemaš ništa suprotno tome. Nema potrebe raspravljati, niti se smije raspravljati oko toga. I pokušati, jer te rasprave uglavnom ne bivaju da čovjek dođe sa novim podatkom, sa novim argumentom, da pomiri dva argumenta, nego biva da se izbjegne obaveza. Možda se kako kazati, pa dobro ne mora. E zbog toga je te rasprave. A e, ako je rasprava tim ciljem, onda je ona pogrdna. Jer je to bježanje, jer je to bježanje od, jer je to bježanje od Allah, Allahu i te naredbi. I ome hadisu isto tako je dokaz da čovjek koji ima vesvese, da se može liječiti, čovjek koji ima vesvese, da se može liječiti, postupcima poslanika sa i da se vraća na ono što je šerijat, na ono što je šerijat propisao. I zaista, čovjek se ne može na drugi način izliječiti od vesvesa, osim na način da se drži onoga što mu je šerijat propisao. Neki dan je došao čovjek i kaže, ne daju mu roditelj više da se gusuli u kući. Zato što ustane po noći u dva sahta i gusuli se do sedam i ne može stići i promakne mu saba. I babo se razljutio i ne da više da se gusuli. Pa ne da bio, kako će dati kad je vidio račun za vodu koji je došao, kad ti vidi račun za vodu i račun za struju, koliko si grijao struje i koliko struje potrošio za grijanje vode, sigurno ne da se u kući. I dođe čovjek u džamiju i po, po sahat vremena se abdesti on treba, Allah zna koliko treba vode, da, potok vode treba da se, i ne može na kraju stići opet zakasni namaz i onda sam mora sve se, do vesvese, Allahu poslanik sa sam se abdestio sa jednom pregršti vode i kupao se sa četiri pregršti. Tako da te se ne može ništa ukloniti nego šta? Znanje. Znanje i postupak i rad po ovom. Jer taj čovjek, ja sam otišao jedan dan da sa njim da mu pokažem kako ja mu pokazao kako se abdest i on počeo da se abdesti i oprao ruku. Ja mu kažem gotovo ruka oprana. ja mu vučem ruku i on, on vuče nazad. Ja napred, on nazad. Ja nazad, on napred. Ne, hoće ponovo da pere ruku. I nikako ne mogu prati ponovo ruku. On ne može shvatiti, pa kaže, ne mogu nikako sad da je to oprano. To je nemoguće. I nazad opet počesu i opet pet I opet trlja do koža sve na crveni od trljanja. Allah, dragi, sačuva pesvesa i šubuhata. To je znači način da se toga čovjek riješi jeste znanje. Jeste znanje, poznavanje postupaka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U svakom slučaju raspanje, što se tiče raspanja, ono je zabranjeno. je Allah te bareke taala kaže: "I ne raspaju mnogo, zaista su raspici braća šeitanova." U drugom ajetu kaže: "On ne voli one koji pretjeruju, ne voli one koji pretjeruju u bilo čemu. U bilo čemu da čovjek pretjeruje, uzvišeni Allah te bareke taala to ne voli." Od Enesa ibn Malika se prenosi da je poslanik sallallahu kupao se za četiri do pet mudova, to je znači jedan sa ili malo da se doda, a uzmimo bi abdest sa jednim mudom. U jednoj predaji stoji da je poslanik sa osanama abdestio tako da nimalo vode nije palo na zemlju. Ni kap vode nije pala na zemlju. Možete misliti takav abdest. je Ebu da u predaju kaže imamo je keši i šeh Albani da ona vjerodostojna. Abdestiš se i ni kap vode ne ode, ne ode na zemlju. Ponekad bi se poslanik, sallallahu abdestio sa dvije trećine muda. Sa dvije trećine pregrište. Znači nije ni puna pregriš, dvije trećine, što otim bi se abdestio. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ebu Tajib Abadi kaže ovo je najmanje što je preneseno od poslanika sallallahu sallam, o količini upotrebljene vode za abdest. Znači dvije trećine muda. I Enes Ibn Malik je govorio zaista je za abdest dovoljan jedan mud. Jedan je čovjek upitao Ibn Abbas koliko mi treba vode za abdest pa mu je rekao jedan mud. Kaže koliko mi treba za kupanje? Kaže, trebaju ti četiri muda, četiri pregršti. Kaže, meni to nije dovoljno. Meni to nije dovoljno. Ovo predaj bilježima Ahmed i Tabarani i Bezari, ona je vjerodostojna od, od Ibn isto kao ova prethodna od Džabira. Pa kaže mu, pa, pa kaže mu majke ne imao, majke ne imao, majku izgubio. To je ukor u arapskom jeziku kojim se ne želi spoljašnje, spoljašnje značenje ovih riječi. Ne želi se da ti majka umre i slično tome, ne. Ali majke ne imao, to je žestok ukor, kaže, to je bilo dovoljno onome koji je bio bolje od tebe, poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Mugaftel kaže da je Allahu poslanik, salallahu alaihi wa sallam, rekao, u mom umetu bit će narod koji će pretjerivati u čišćenju i dobi. U čišćenju i dobi. Vesvesa imati znači u čišćenju i u dobi. Mislim da smo ome hadisu već nekoliko puta govorili, tako nema potrebe da govorimo ponovno njegovo njegovom značenju. Omer prenosi da Allahov poslanik, s.a.v. prošao pored sadu dok se abdestio, pa mu je rekao kako je to prekomjerno rasipanje vode o sad. Pa sad ga upita, zar i kod upotrebe vode može biti rasipanje, pa mu kaže Allahov poslanik, da, kaže, iako sam na koja teče. Ovaj hadis je poznat i on se često im se dokazuje, no međutim ulema se spori oko ispravnosti. Šeh Alban je govorio dugi niz godina možda prelazi 30 40 godina da taj hadis daif, pa je onda na kraju svoga života rekao da je hadis sahih. U svakom slučaju možemo zaključiti ovo pitanje riječima Ibn Munzira, kaže složili se islamski učenjaci koje poznajem da je uzimanje abdesta, da je za uzimanje abdesta dovoljan jedan mud vode, a za kupanje četiri muda, s tim što nije obaveza ograničiti se tom mjerom. Znači to je dovoljno. Šerijatski čovjek mora kazati to je dovoljno. No, međutim, nije dužan da se ograniči. Ako bi potrošio dva put toliko, tri put, pet puta, deset puta, ako mu je potreba dok ne ukloni, ne ukloni znači neprijatnosti ili tijela, nema smetnje. Ali ne može kazati to nije dovoljno, to je otežanje u šarijatu i slično tome, ne. To je dovoljno za onoga koja je znači naučio zaista da čuva i da pazi. Allahu Teala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed wa Ovim hadisom je završeno ovo poglavlje. Nakon toga počet ćemo u našem narednom druženju, počet ćemo novim a to je poglavlje Tejemuma. Poglavlje Tejemuma. Allahu ta'ala, Ovdje imamo pitanje da li je dozvoljeno prilikom učenja Kur'ana geganje, ljuljanje. Nije dozvoljeno, to je ponašanje nevjernika, jer oni se gegaju kada uče svoje knjige. Pa se ne smije čovjek gegati kada uči Kur'an. Nego treba znači mirno sjediti.